إله إلا insanlar adını türemiş cahil anlayıcı söylemiştir çünkü türemiş olma türemiş kötü var olması gerektirir Yüce Allah'ın adı ise adıdır kabul olanın ise herhangi bir kök maddesi yoktur o halde cismi celal ve adıyla kullanmaları ile bir takım sıkıntılar itibar ettiği haklısız diye özel içinden ancak doğru olan bilinçli olmuşlar belli bir kökten türediğidir Şimdi ne diyor? Diyor ki اسم جلالة قيل إنه جاء اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم من مادة مشتق منها اسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له وهو كسائر الأعلام المهدة التي لا تتضمن صفات تكون من مسمياتها Şimdi bir ihtilaf etmiş şimdi önce şunu söyleyeyim Selef şunu inanmış Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri müştaktır söylemiş Allah ismini ilgilendiren çünkü şu anda kim müştak Allah Allah Allah Azze ve Celle'nin ismi müştak mıdır camit midir tartışmışlar yani camit çürememiş bir maddesi yok çüre, çüreceği bir kökü yok maddesi yok Hani mesela biz öyle sünnet olarak küfürlemiştir diyor işte Elehe'den sonra ilah, ilahdan eliflen gelmiş vesaire oradaki e, ilahın e, hem bir hasf olmuş sonra lam ve lan işte iki tane lam karşı karşıya gelmiş şey direnmiş Allah olmuş biz muslak olduğunu inanıyoruz bunun sebebi ne? eğer Allah Azze ve Celle'nin ismini bir cami dersek fırınlamışlarsak bu bir bidat edilme oluyor bir malzeme oluyor nedir onların vazgeçişi onlar ne diyorlar Allah Azze ve Celle'nin isimleri mesela mutezile düşün sade isimlerden ibarettir mutezile şey değil sade bir isim yani hiçbir manaya delalet etmeyen bir kökten çörememiş şey altında bir sıfat olmayacak o zaman değil mi onlara göre otomatik ama biz öyle i olarak diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ismi türemiştir şimdi oku bakalım ne diyecek ancak doğru hiç bulmuşlar belli bir çoktan türenidir bunun belli bir çoktan türemiş o zaman Allah'ın evet bunun sebebi bunun çözümü mutlaka hangi çözümüne ise üç ayrılığı vardır. Tamam. vardır. Şimdi erişimler hangi kökten türemiş e, nedir? Ha, ondan tartışmış mı tartışmış? Ha, ama erişimler ne inanmış sonuç olarak? Müştak olduğunu inanmış, türemiş olduğunu inanmış. Canip dondurulmuş hali, türememiş yani. Dua kelimesini nereden türemiş? Dua Türkçe var mı? Türemiş ama mesela diyordur ki bunlar ikinci mama çalından alınmıştır değil mi? gibi ee, devam et bu kötü ibadet etmek anlamına göre eli ve yelibu ilahetin uluheten ben elihem elihem yaptı yani oraya hataymış Burada da yetişmiş Boş ver orayı ben notlarımı Öyle Öyle öyle Öyle ne olacak Öyle ha Şöyle geçen bir dakika yani yehdi subhanallah Elife Allahu, elehi Uluhat Uluhat İlahat İlahatın Uluhiyetin Elehe ve elehu uluhaten İlahaten uluhiyetin bunu ezberliyorsun değil mi? Bunu ezberliyorsun Elehe ye'lehu uluheten ilaheten uluhiyeten Elehe ye'lehu ve uluheten ve ilaheten ve uluhiyeten Şimdi elehe ibadet etti Ye'lehu ibadet ediyor Uluheten ibadet etmek İlaheten ibadet etmek Uluhiyeten ibadet Tevhid-i uluhiyeyi buradan geçiyor Uluhiyeyi Elhamın mahkeme işte buradan geliyor O zaman tevhidül uluhiyye tevhidül ilahiyye tevhidül uluhiyye bunların hepsini görürsün o zaman elehe kökünden geliyor Allah ismidir Elehe ne demek? Abede demek Yapıyoruz abede, ibadet etmek Ve elehe ibadet ediyor Uluheten ibadet etmek Tevhid-ül uluhiye İlahiye Uluhen Bunlar ibadet etme tevhidi Elehe abede demek İbadet etmek Elehe abede demek Ve elehe müzaresi şey, ibadet ediyor Uluheten ibadet etmek ilahiyeten ibadet etmek uluhiyeten ibadet etmek o zaman biz ne deriz tevhidül uluh tevhidül uluh ilahiye ve uluhiye nefsi caiz yani tevhidül ibadet demek ibadet tevhidi o zaman Allah elefe kökünden geliyor sonra değil mi? elefe kökünden geliyor elefe de ibadet etmek devam etmediğim müellif ezberliyoruz ha elehe ye'lehu uluheten ilaheten uluhiyet beş tane senin ne işine yarar? mesela bir kul aktörü şerefli yapmış hem de çiftlerden şeref ümmetlerinden birisine reddiye yapmış ismini boşver tanımaz Türkiye'de Arapça yazmış hem de Türkiye'de kimse bilmez bunu bu kolay kendisi Türk'tür ama Arapçası Türkçeden daha iyi olduğu için Türkçe yazamıyor bazen Arapça yazıyor Karabiye'ye Türkçe'ye çevirmiş Konya'da yaşar bu, bu yazarken diyor ki ya diyor ya bir adamın kitabı var işte, e, onun bir kitabı var akide ile alakalı ve oradaki hataları teksif etmiş bir tanesi de diyor ki bunlar diyor ki tevhidil uluhiye diyorlar diyor bir kere diyorlar ki tevhidil uluhiye bir kere bir asıl vermiş bu tevhid anlayasınız diyor tevhid-i uluhiye denmez mi? diyecekseniz ilahiye denir hatta bile hatamız var diyorsun Arap'ın kaydısın halbuki şey Allah elheye elhehu uluhiyeten uluhiyeten şey ilahiyeten o diyor tevhid-i uluhiye ilahiye demiş bir tane mahzeme almış halbuki var kaç tane var uluhiyeten ilahiyeten uluhiyeten ona tevhid-i uluhiye demiş tevhid-i ilahiye daha sahih daha sahih daha da sahih onda bir şey ona bir şey demek ama hata değil şey. o hata olarak boş olur o da boş bunu ezberliyor tamam mı? elehe ve elehe uluhaten ilaheten uluhiyetin devam eşyasına diyor geriye alır Bunların hepsi la ilahe illallah ile alakalı Yok kaldığın yerden devam ediyor o e, ee, düzelttiğimiz yerden devam etsin Köpek mübarek etmek anlamına göre ele alın ve alın ilahiden ölüyeden ölüyü tanımcı doğru doğru ölüyü tanımcı ilahiden ölüyü tanımcı geldiği kaç tane yazmışım? 4 almışım öyle mi yazmış? orada bir hata var orada bir çizgi şey. çek olan şey Alaha ye'lehu uluheten İlaheten uluhiyeten Cevabı uluhiyeten Uluhiyeten O zaman müzardan sonra üç tane mastar Uluheten Tamam İlaheten Ve uluhiyeten Ben geldiği şeylerle bile şaşırıp kalmayı ifade ha, şimdi şaşırıp kalmayı ifade eden şu kelimeden de gelmiş diyorlar onun için söylüyor kerem ehli işlerine yarıyor kerem ehli şimdi neyden türemiş diyorlarmış söyle bakayım elihe bak bizim anladığımızı elihe diye işte işte çevirmiş acıbı onların çevirmiş yani elihe diyor onlar biz elehe onlar eliheden ne gibi manası var elihe ile elehe arasında fark var elihe yazıyoruz başka ya elehu hem ya elehu evet tamam öyle muzarı sayın elehu ya elehu elehem bir de peki ne diyormuş Allah kelimesi elihe ya elehu elehetemden gelir peki elihe ne demek şaşırıp kalmak tahayyar yani bak orada yazar belki tercümesinde tahayyar o zaman elife ne demekmiş tahayyere tahayyere ne şaşırıp kalmak yani onlara göre Allah'ın manası ne oluyor? Şaşırıp kalınan. Allah ne demekmiş? Şaşırıp kalınan. Biz ne diyoruz? Allah ibadet İki demek yaratmak dışında. O zaman masaya dönüyoruz manum için. Oraya daha şimdi gelmiyor. تحير تحا ي و تحير شاشر القوم شاشر القوم o zaman ne diyorum de ne demek? Mahmud demek karşılığı. Mahmud Mahmud ne demek? İbadet edilir. Evet. Tamam. Onlarda Allah Allah mütehayyer. Şaşırıp kalın. Ne alaka? Şimdi biz ehli sünnet ve cemaat olarak neye inanıyoruz? İlk vacip mükellefe ilk vacip nedir? Tevhid-i rububiyet. Tevhid-i rububiyet fıtri bir sürü delil var şimdi delillere girmiyoruz tamam bir tanesini söyleyelim ve meseleden faydalanmak için Muaz bin Cebeli yolladığı zaman Yemen'e ne diyor ya Muaz inneke te'ti kavmin min ehlil kitap sen kitap evde bir kavmiye geliyorsun فليكن أول ما تدعو أول دولة أول دولة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله onları davet edeceğin ilk şey şehadeti en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmaz ve izin ata'ilke fi zalik eğer onlar sana bu konuda itaat ederler fe a'limhum onlara bildir enne Allah'ın estağfirullah aleyhum hamse salavatın fiyon yolları anla onlara gece ve gündüz içinde beş vakit namaz kılmıştı ila ahirete devam ediyor İbn Abbas'ın İbn Abbas'ın gelen diğer bir rivayette bu hadis hakkında ne diyor? Evvela ma teb'un ileyhi en yuhidullah Allah'ı tevhid etmeler tamam için kişiye ilk vacip şehadet önler ilahe kullu mevlud mevludun yuğurevi alel fıtrat her doğan fıtrat üzerinde o zaman tevhid bir. rububiye değil zaten kişi tevhid-i rububiye eğer mevlu olarak olarak doğmuş şimdi bunları anladıktan sonra diyoruz ki bize ilk vacip olan bak bütün peygamberlerin daveti neydi? Fakat ve atma fi kulli ümmetin rasulun emrullahi ve şenhullahi Biz her ümmete Allah'a ibadet etmeleri böyle tavuktan kaçınmaları için Resulullah Demek ki bütün Resulullah'ın ortak daveti neymiş? Tevhidi bu da Şimdi kelam ehline göre ilk vacibimiz birkaç görüş var bir demişler ki anna var. demişler ki ilk tevhid var. anlatacağım var. ennazar bu tevhid var. veya eşek bunun biraz iki eşek üçüncü son hmm, nefis olarak hakkında ve mana olarak mukaddemin nazar olur mukaddemin nazar veya evveli cümlünden nazar şimdi bunlar ne diyorlar diyorlar ki kişiye ilk vacip olan neymiş nazar edecek nazar bakmak yani ne yapacak bu kişi diyor ki diyorlar ki bu kişi bakacak nazar edecek ne demek bakacak nazar edecek yani bu kişi aklı başına geldiği zaman yani kendini artık kendini dönemine geldiği zaman böyle sağa sola bakacak Rabbi tanıyacak böyle işte yıldızlara, göklere, Allah'ın güneşe, geceye, gündüze, denize böyle etrafa bakacak tamam mı? böyle nazar edip Rabbinin varlığına iman edecek o zaman bu nereye dönüyor? tezgine mi dönüyor? diyorlar ki nazar edecek bakacak çünkü onda rububiyet oturması lazım Allah'a inansın ki Allah'a ibadet etsin halbuki ne diyor o ama onlar bunu ilk vacip olarak görüyor diyor ki bu fıtri peygamberliğin davetine tatbik edilsin şimdi oldu şey şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın olduğu İbrahim Aleyhisselam'ı da kerem yaptı hani diyor İbrahim Aleyhisselam bu Rabbim dedi yerden girmiş Doğru. Şimdi tevhid uluhiyye uluhiyye en kenarlıkta tevhid uluhiyye ne bunlar İbrahim Aleyhisselam'a da hala nazar etiliyoruz değil mi? Allah ama tabi değiştiriyoruz yani ondan sonra uluhiyye şeydi de çıkar madde arıyordu yani kimsenin yapmadığını yapıyordu burada şu devam için İbrahim Aleyhisselam için zaman benim Rabbim değil inanmamışlar o, o kavmine münazara ederken onu söylemiştir İbrahim Aleyhisselam peygamberlik geldikten sonra o cümleyi söylemiştir o cümlenin de aslı bu mu benim Rabbim benim Rabbim olamaz demektir tam onun münakaşını da yapacağız tam bir hapsat yani artık ya Kur'an bir sünnet etmiş Kur'an'ı okuyup anlatmışsınız şimdi dedik ki ennazar demişler tamam mı? ennazar bu arada şunu beyan edeyim Enam suresine bak net bir şekilde orada orada var net bir şekilde var peygamberlik geldikten sonra bu olayı Allah ona yayın yayın melekutunu veriyor yakın veriyor yakın vahiy demek vahiyden sonra oluyor onu tartışırmış şöyle Şimdi aciz olduğumuz için Şimdi tekfirci tekfirci burası onda ama biz aciz olduğumuzdan çok fazla doğru bulamıyoruz ya bunları İbrahim Aleyhisselam'dan sana sığınmışız aciz o da acizliğimizden kaynaklanıyor halbuki en alim dediğimiz tekfirci bile sevgi doğrudan anlamışlığımızda anladığımızda ne kadar uzak olduklarını istiyoruz böyle tekfir meselesinde işte inşallah geri geldiğinde şimdi ne dedik nazar nazar o zaman bunlar diyorlar ki ilk kişiye vacip olan neymiş nazar bakacak diyor etrafa ayağa güneşe nasıl bakıyor sormayacak ki vay be hakikaten yani böyle oluyorsa bunu bir şey yarattı o da alimin galibinden başkası olamaz o zaman ne olacak bu adamda Allah inancı oturacak Allah inanmış olacak sonra artık inandığı kişiye ibadet edecek itaat edecek ya sen de bunlardan bazıları tartışmışlar demişler nazar olur mu? Kerem ile arasında şimdi tartışıyorlar diyorlar ki nazar olmaz şek diyeceğiz şek şüphe edecek önce Allah'tan haşa önce bir şüphe edecek neden? diyorlar ki eğer sen Allah'tan şüphe etmiyorsan yarın öbür gün sana bir şüphe gelirse onu def edemezsin önce bir şüphe edeceksin diyeceksin ki ya diyeceksin ki yani e, bizi ne diye yaratmıyorsun ki herkes tesadüf, her şey tesadüfen olmuştur kendi kendine yaratılmış sonra bu şüpheyle zihninde ne yapacaksın nazar ederek mücadele edeceksin çünkü sen nazar ettikten sonra şüpheden sonra nazar edersin o nazarın şüpheyi yener zaten. Onda bir sorun yok diyorlar. Sonra sen o şüpheyi def ettin ya bir daha ömür boyu şüphe gelmez. Gelse de iki dakikada def edersin. Çünkü sen nazar edip bir tecrübe kazanmışsın ya olayı çözmüşsün. Diyorlar ki o yüzden nazardan önce gelen bir ön, e, bir alt basamak var o da şey. Önce bir şüphe edeceksin ya acaba bunu yaratan var mı sonra düşüneceksin ya Allah Allah bu gece oluyor ki gündüz oluyor ki hiç değişmiyor güneş gidiyor geliyor ay gidiyor geliyor vesaire demek ki bunları yaratan olması lazım sonra da ne olacak sandalı tevhid-i ruhiye muhakkak bazıları diyor ki <laughs> nazarın mukaddimeti ön kısmı olmak diyor ne demek o da ben, nazara yakın bir yani önce vacip olan önce sen bir şey yaptığın zaman bir şey yapmak istediğin zaman önce onu bir tasavvur ediyorsun mesela namaz kılacağım seccade serin şimdi değil mi? seccade sermeden önce aklından ne geçiyor bir seccade serin ha, önce, önce o aklından geçecek ondan sonra ön hazırlık ondan sonra hazırlık yani buna benzer safsatamaz bunları geniş reddiye yine ileride veririz bunlar basit bunları, bunları e, hepimiz biliyoruz bunlara vereceğiz basit ne alakası var konumuzda onlar diyorlar ki bizim görevimiz var ee, ilk vacibin nazar olmalıymış dedi Allah şimdi kendisi yapar Allah mütehayyir hay hayret edilen yani ne demek sen hayret edeceksin böyle düşüneceksin subhanallah ne demek sen şu etrafa şu şeye baksana Allah'ın büyüklüğüne baksana Böyle düşüncen yani böyle bir vücut ve üstü olacak Tamam mı? Bunlardan da Allah kelimesi buna beraber Lakin bizim elimizde nasıl var? Allah Kur'an'da demiyor mu la ilahe illallah Ondan başka ilah yoktur e diyorlar ki Allah'tan başka ilah yoktur yani Allah'tan başka düşünülecek hayret edilecek yoktur hmm. biz ne diyoruz Allah'tan başka ibadet edilecek şimdi biz bırak bir irab Allah kö şu kökten geliyor biz e, hadislerle diğer ayetlerle takviye ederek bunları çürütemez miyiz? Çürütürüz ama tabiri caizse bu işin biraz niye olur? Kaçamak noktası yani sen adi misin ki bu noktada da ona cevap vermelisin şeref başka maslarla takviye etmiş yani bakın bizim mesela Türkiye'de şimdi maalesef cedel ve münazara olayı da Türkiye'de tamam mı? böyle tabiri caizse boşu boş böyle yani böyle serseri gibi tabiri caizse böyle e, münazara ederken birisiyle bir nazı tartışırken tartışmaya görünüyoruz yani adam görüyor böyle şimdi sana sen bir nas getiriyorsun adam onu bir şekilde çürütüyorsun hemen başka bir nasa geçiyorsun bir, ben, onun, onunla bari gelin ve mesela mesela ne gibi sen diyorsun ki işte mesela şimdi hikayesiyle tartışıyorsun diyorsun ki Allah kitabı öğretim bitirmemiştir şey, şimdi e, şöyle subhanallah Türkiye'de şimdi neresinden soracaksın ki yani şimdi hikayesi nasıl şey, şey ki adam gibi olsa ona da cevap veremeyiz Türkiye'de maalesef verdiğimizi vermiyoruz diyor ki kitapla hikmetin girmiştir Allah o da diyor ki ya kitapla hikmet aynı şeydir Hı. bir kitap buna benzer bir şeydir ya bu diyor ya sen görmüyor musun Allah Kur'an'da diyor ki kitap ve hikmet kadar üstünü ayrı ayrı susamlı bir şiitle susam aynı cümle mi? Susamlı bir şiir birbirine şey. karışmıştır bir parça olmuştur ama susam ve bir şiir ayrılmış Kitap ve hikmet hemen bize cevap veriyor Tabi Türkiye'de bu hadis imkanları bu kadar akıllı değil vereceğim bir açın da yurt dışında olsan sana buna çok güzel cevap verirdim biz ne diyoruz amel imandan amel imanla diyoruz amel imandandır Allah Allah Kur'an'da demiyor mu iman edenler ve salih amel işleyenler bak Allah ayırdı ayırdı ama ayırdı, ayırdığı halde birdir bunlar o da aynısını söyleyecek bak Allah ayırmış bunları ama diyoruz. siz nasıl Allah imanla ameli ayırdı dedi ki iman edenler ve salih amel işleyenler biz bunu ne yaptık diyecek adam şimdi kardeşim biz bunu ne yaptık diyecek bir yaptınız ben de kitapla şimdi Allah'a öldü ben de bir yaparım adam yaklaşır anladın ama Türkiye'de hadis imkanı yok şimdi ha bunlara cevap var mı var çok basit dedik ki arada aslan var müzayere ifade eder senin özel bir kaleme getirmen lazım biraz müzayere vesaire oraları bilmiyoruz dedik ki şimdi adam biz adama bir delil getiriyoruz adam ona bir yerden yaklaşıp şürütür, şürütürse veya zayıflatırsa senin ödülünü bir şekilde hemen başka delile kaçıyoruz can mı zaten sen her bilginin delili ispatlamak zorundasın fıkh etmek zorundasın aksi halde ya bidati getireceğim delili de şürütürsün inan hangi delili getirirsen getir şerefin delilini şürüterek bir şey buyurur buyursun ama meselenin fıkhını inersen yine olarak tahkik edersen bir delil bile yeter şimdi bunu neden söylüyorum bunlar ne, ne, neyi deli getirirler hangi ayet ayet edemiyor mu Allah la ilahe illallah ondan başka ilah yok ona diyor ki ilah kelimesi nedir? o zaman düşünülen, tahayyül edilen, hayal edilen şaşırıp kalınan gibi manaları var o zaman Allah'tan başka düşünülen şaşırıp kalma yoktur tevhid onlarda o zaman neymiş biz ne diyoruz biz ne diyoruz kaçmıyoruz demiyoruz ya bak Nebi şey, Selam amcasına böyle böyle böyle vesaire eğer tevhid edildiği olsaydı amcası bunu kabul ederdi çünkü Mekke'li müşrikler tevhid edildiği zaten kabul ediyorlar oraya girmeden buradan da vereceğiz önce onları sonra diğer mahzarla kaçmayacağız başka delilden ama oturun da diyoruz ki Allah kelimesi nereden türemiş? ilah evet, evet. sonra ellefe Allah kelimesi ne? ismi fail şey, e, e Allah kelimesi ismi mefus yani ibadet edilen şimdi Allah'taki eliflamı çıkar görüyor ne kalıyor ilah ilah ilahın ilah geriye ne kalıyor ilah o zaman Allah ilahtan geliyor ilah eleveden geliyor Allah ilahtan geliyor değil mi lafız olarak şey olur ilahtan geliyor şimdi bak ilah fial kalıbındandır fial fial kalıbından fial fial kalıbından fial kalıbı Arap dili edebiyatında iki manası var şeklinde bir isim fail bir de ismi mef'ul mesela ismi fail ne demek yapan eden ismi mef'ul ne demek yapılan edilen ama bizi ilgilendiren kısmı ilahla alakalı isim mef'uldur o zaman Allah ve ibadet edilen ya da düşünülen ya da düşünülen diyoruz ki hadis hadiste bir iyilik yapalım sizinle aynı mecrada yürüyelim diyorum ki sizin dediğiniz de olabilir bizim dediğimiz de olabilir sizin bir kayda e, söyledik hatırlıyoruz şimdi madem ki Allah'tan başka ilah yoktur sadece öyle düşün şimdi diğer nasları almadım ihtimalle mi Allah'tan başka düşünmen yoktur burada Allah'tan başka ibadet edilen de yoktur olabilir o zaman ne diyoruz ihtimal varid oldu mu ihtimal varid oldu ihtimal varid oldu ihtimal neydi kaydı izâ câ'el ihtimali bakalel istidlal ne güzelliyorsun izâ câ'el ihtimali bakalel istidlal eğer ihtimal varid olursa istidlal batılır izâ câ'e إذا جاءه احتمال بطل بطل إذا جاء الاحتمال بطل الاحتمال masada bir masa ihtimal vari gelirse ihtimal gelirse isimler ne olur? batıl olur bunu adamla ispatladıktan sonra adamın kapısını ne yapıyorsun? kapatıyorsun o zaman adam mecburen senin mecrana kayacak demin sen ne yaptın? onun mecrana kaydın dedim ki tamam senin dediğin de olabilir düşünülen benim dediğim de ama ben şimdi sana bir şüphe getirdim mi? getirdim ne yaptım bunu ihtimal ihtimal soktum şimdi sen mecbursun benim tarafıma geçeceğim ne manada hadi gel şimdi maslara bakalım Nebisi sen la ilahe illallah nasıl anlatmış sahabeler nasıl anlamış Mekkeli müşrikler bu kelimeyi bildikleri zaman ne yapmışlar Nebi Sallam amcasına kul ya, kul ya ammu la ilahe illallah ey amca la ilahe illallah dediğinde bunlar kılladılar değil mi? Allah Azze ve Celle ayetlerini dedim Ece onlar, onlar, onların sözünü zikredersin Ece alel alihete ilahin vahiden Bütün ilahları tek ilah mı kıldılar Eğer rububiyet olsaydı Tamam mı? Rububiyet olsaydı onlar onlara göre ne dönmüş olur ya bütün bu düşünenleri tek bir düşünen mi kıldı anladın mı bütün bu düşünenleri tek bir düşünen mi kıldı bunların dönüne göre bir olmuş olurdu onlar bile buna gider tamam mı ne yaptılar bunlar ecealel alihatı bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet mi edilen kıldılar ona itiraz çünkü aksi halde onların rububiyette bir sorunu var mıydı? Mekke'mişti rububiyette var mıydı? vardı çok az mesela biz Türkiye'de onu söylüyoruz bu, bu hoş bir şey değil yani Mekke'de müşrikler rububiyette bilmem eski kanunları rububiyette sorunu falan ne hoş bir şey değil yani asıl sorunu uluhiyet değil uluhiyette tek bir sorun yok ha, yine de vardı ama sorun yok tek bir sorun yoktu sorunlar yoktu ama yine de vardı sorunlar en büyük delilleri ne? sorunların olduğunu lazım uluhiyette çok Şimdi Allah'tan onlar Allah'tan gayrısının yardım istemiyorlar mıydı? Peki Allah'tan gayrısının yardım istemek tevhidin hangi noktasında şirktir? kurulacak üstün şeyler ölecek diyor değil mi? ama bu batıl Allah'tan gayetine yardım istemek tevhidin ulubiyatta şirktir sadece tevhidin üç kısmında da şirktir neden? İslam'ın yardım istemek yardım istemek insan Allah'tan gayretinden uzak olan gücü, gücü yetmeyen bir mevzuda yardım istiyorsa şeyhinden mesela şeyhi vesile Kadir'de işte e, Filistin'de Cezayir'de adam Türkiye'de yardım istiyor şeyhinden bu adam dua bu konuda hadise geçelim dua ibadet Kavya Rabbukum'u Bu yestecudukum İnnellezine yestekbunna ibadetseyin kulna cehennem dahil Rabbim dedi ki bana dua edin duamda ibadet icabet edin bana ibadetten yüz çevirenler zelil olarak cehenneme girecekler bak duayı ibadet şimdi hadiste de dua ibadet el ibadet dua ibadettir şimdi o zaman bu adam Allah'tan gayrısından dua ederek ibadette şirk koştu mu? koştu peki bu adam karşı tarafa dua ederken ne inanıyordu? karşı tarafın duyduğuna değil yani var mı bugün e, uzaktaki bir adamdan yardım isteyip bulmadığını böyle bir şey var mı? böyle bir insan ama yok inanıyor ki ona dua ediyor peki onu, onun kendisini duyduğunu ve gördüğünü değil peki bu gö görmek bulmak tevhidin hangi kısmıyla alakalı? isim sıfat aynı şekilde yine e, rububiyetle de alakalı çünkü isim sıfatla rububiyet aslan hiç ayrılmaz bu adam bu noktada ne göre şirk koştu? o şeyhinin kendisini duyduğuna inanarak isim sıfatla duyma görmüş peki bu adam niçin yardım istedi? ondan haceti kaldırsın diye değil mi? gücün yetinden bu neyle alakalı? gücün yetinden alakalı güzel Mekke'li müşrikler Mükerim Allah'tan gayrısından yardım istemiyorlar mı? İstersen tevhidin bilgilerin üç kısmında şirk var bunlar Başkaları da var bunlar kendi yok olduktan sonra kim bilgi olacak bunlar hepsinin bilgiyeteki pislik çok var bilgiyetli hataları ama genel olarak ana hatlarıyla bir sorunları yoktu o zaman eğer Mekkeli müşriklerin sorunları yaratmada, yağmur indirmede, rızık vermede bir sorunları olsaydı Nebi sallallahu ey amca la ilahe illallah dediğinde demeyecek miydi? Sorun olmayan var zaten derdi Bilakis Nebi sallallahu ona la ilahe illallah demesine gerek kalmazdı eğer tevhid rububiyetse Zaten onlar mümindi bir sürü şey var şimdi la ilahe illallah cümlesi başlı başına isteyecek sıfırdan sıfırdan zaten dediğim gibi Türkiye'de uluhiyet, rububiyet dahi bak rububiyet dahi sıfırdan işlemiş karma karşı olan bakın iman bile iman bile Allah kulluk yani iman bile yani geniş anlaşılan imanımız biz sadece bilmiyoruz zannediyoruz genel olarak bilmiyor mu bilmiyor ama eksikler hatalar da çok maalesef ya düşün en basitinden iman İslam nedir bir doğru bir insanlar zihninde anladın anlatabiliyor Şimdi amel imandandır diyor değil mi? Nebi Sassan'ın cariye ey Allah dediğinde Allah nerede? Cariye ne cevap verdi? İslam'a Sadece bu arabandaki muhabbet bu Allah nerede? Allah Ben kimim sen Allah'ın Resulüsün Buna nerede Allah Resulü? Evet amel imandan diyor sadece bunu tasdik etmesiyle mümin oldu kadın o zaman iman tasdikten ibaret ama imana girmez dersin adam mesela bu bir ikincisi mesela saat Nebi Sallam kısmet yaparsın ne dedi buna var ya Resulallah bu da mümin Nebi Sallam ne dedi o Müslüm üç kere tekrarladı üç kere Nebi Sallam ne dedi Müslüm peki o adam bu cariye gibi Allah'ın açtığı olduğunu Allah'ın sınavda olduğundan mı? Mekke'nin şüpheli de şüphesi yok İnanıyor değil mi? Bunda şüphe yok Bakın cariye Allah nasıl cariye Allah semadedir dedi ona mümin ismini verdi o adam hala ilimlenme sonuçta sahabe ona mümin ismini almadı ben sana yani görüyorsun sahabe burada mümin ismini almadı o cariye de sadece Allah asla demeyle aldı Allah semade demeyle aldı o adam halbuki hala ilimlenme Allah semade olduğunu verir ne sahabını tefsir ediyor evet. Nebi Sasan ne diyor ve u'ti ahaden gayrihi ahabbe ileyhi bu lafından da ne anlıyoruz biz Allah Resulü seviyor onu ama buna rağmen Müslüm dedi cariye mümin dedi nasıl edelim ben şimdi sana Kur'an'dan ve sünnetten net örnek veririm Nebi Sasan sahabeye Müslüm demiyor ama en fasık en günahkar en günahkar Müslümanın müminin diye Allah Kur'an'da ne nasıl edelim değil mi? Bunların hepsi sorun biz imanı sıfırdan kökten işlememiz lazım Allah Kur'an'da ne diyor? E, hata ile adam öldürenin hata ile birisini öldürenin ne yapması lazım? tahrir-i rakabeti mümini mümin bir köle azal etmesi lazım değil mi? mümin bir köle azal etmesi lazım şimdi bu adam fasık bir köle azal edemez mi? illa böyle fasık müttaki mi olacak? ümmetin icmasıyla fasık da olsa değil mi? kafir olmadıktan, mürted olmadıktan sonra onu azal edebilirsin bakalım Allah ne, ne isim vermiş ona tahrir ile rakabetin mümin bir köle azal bu fasılada ne isim verdi Allah o sahabın tepkiyi ettiği sahabeydi ona ne dedi Allah Resulü Müslüman mümin demedi güzel günümüzde şimdi köle olduğunu düşün çok fasıl cinakar içki içiyor kumar oynuyor her şey yapıyor tam bir pislik Allah buna daim etsin vermiş çünkü ne diyor mümin bir kere sen onu azar edemez misin sen diyebilir misin ya Allah mümin bir kere azar etti bu için içki içiyor ben onu azar edemem ümmetin icmasıyla fasık da olsa şöyle kafir olmadıktan sonra azar edersin bak Allah ona ne isim vermiş cariye ne isim veriyor Osman sahabini gösterdiği ne diyor? Sahabeye ne diyor? Fasık, bizim günümüzde fasık sahabe olmayan fasık bir köre diyor sahabe. Şimdi bunları nasıl ayıracağız? Selefin kendini görmezsen mesele ilmi tahkik etmezsen her noktada yani tut iman, rübiyet, rübiyet, iman, İslam isim sıfat fıkıh şimdi ne dedik biz hepsini çizeceğiz bunlardan inşallah iman, iman, iman, sıfırdan anlamı Sebbih ismi Rabbikel Ala Oraları geçtik Şimdi ne dedik Allah kelimesi o zaman Fial kalıbından geliyor Fial de ismi fail ismi mef'ul Örnek verelim fial kalıbının ismi mef'ule geldi Mesela kitap Kitap fial Kitap, fial, firaş Bunlar ne hep aynı kalıbda Kitap ne demek? Mektup demek yazılmış olan Şimdi fail olduğunu belirledim Firaş ne demek? Serilmiş, döşek haline getirilmiş demek Bakın şimdi bakıyor? o zaman Allah ilah isim mesuldür o da ya mağdurdur bizim gibi ya da onların dediği gibi düşünülendir biz ispatlıyoruz ki bu nedir naslarla Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur insan da Allah'tan gayrı ilah yoktur onda da hakikaten ilah yoktur manasını katlayarak söylesin ne olur bu adam çünkü Allah'tan gayrı ilah çok Allah onların taktığını ilah demiş ama hak ilah yok o zaman orada da Bismillahirrahmanirrahim gibi ne var? eksik kelime onlar o zaman o eksik kelime neyle tamamlanıyor? diyor ki Allah'tan başka ibadet edilen yoktur var mı? var Allah'tan başka ibadet edilen çok ama hakkıyla ibadet edilen yok o zaman oradaki kelime hak bunu özel tartışıyor la ilahe illallah onlar da ne demiş? Allah'tan başka düşünülecek yoktur yani nasıl mevcut onlar da mevcut kelimesi Allah'tan başka düşünecek bir mevcut yoktur veya bazen Türkçe şehre de la ilahe illallah la ilahe illallah tabi doğru doğru Türkçe tabi doğru la ilahe illallah sıfırdan şeyler şimdi la ilahe illallah ne sıfırdan akiduke fi mebde'i istikakihim min elehe ve elehe uluhatin ve ilahetin ve uluhiyetin onları geçtik şimdi biz ne dedik dedik ki ismul celale ismul celale Allah Azze ve Celle'nin ismi kıyla denmiştir ki innehu ismun camidun gayri muştakrin o camid bileşimde türememiştir diyor bunu da bak ne delil getiriyor subhanallah çok yaşıt bir delil getiriyorlar cevabını vermez tabi diyorlar ki bak şimdi diyor ki Allah Eleheden türemiştir Eleheden ya Allah sonsuz değil mi? Bir, sonsuz değil mi? Evveli değil mi? Bir öncesi olacak ki türemiş olsun bir adamlar şimdi neyden türeyecek Allah? Allah'ın kılmesi kadimdir diyor bak şimdi oraya oku oku da şimdi şimdi cevap veriyor oku gelen olanlar bu türe türe cahil bütün olduğu söylenmiştir çünkü türe mülkü yaşında kerem çünkü türemiş olmak, türemiş çocuğun var olmasıdır. Türemiş olmak, Allah'ın için türemişse bir kökü olacak var olduğu ki oradan çıkmış olsun. E Allah'tan önce bir şey yoktu ki. Allah'tan önce bir şey yoktu. E, neden türecek ki haşa Allah? Bir şeyden mi doğacak şimdi? Allah'la beraber evleri bir Allah ismi. Sonradan eklenmiş Allah'a. Hani Allah demiş ki e, ben varım dedim kendime bir için koyun. E, Allah'ın isimleri kadim, evleri yoktur yani. Hı? Böyleyse nasıl bir maddeden türeyebilir ki diyorlar şimdi Dehşet değil mi? Korku bilen bir genel olan Allah'a göre türememiş cahil ümitin olduğu söylenmiştir çünkü türemiş olmak türediği çocuğun var olmasını gerektirir türemiş olmak türe, bir daha sonra türemiş olmak türemiş olmak türediği çocuğun var olmasını gerektirir bir şey olacak ki ondan türesin Allah'la beraber kadın başka bir şey mi bir şey, bir şey mi var ki hani Allah oradan gelsin hani ezeli başka bir şey yok ki Allah'ın ne Yüce Allah'ın adı için kadirdir Allah'ın adı kadir eski bir şeyden türeyemez ki bir başlangıcı yok yani evet Kadir olan ise herhangi bir çok maddesi yoktur evet. Allah'ın için madem ki kadın birçok maddesi olamaz ki ondan türesin ne? Olaydı, hiçbir celaldir, ad olarak kullanıp dolanıp dile bir takım stokta ihtiva etti o zaman bak adam buradan seni yakaladı dedi ki o zaman sen Allah'ın her ismi altında bir sıfat vardır diyemezsin çünkü camit değil bir şeyden türememiş ki iman adam sade bir isimden ibaret kimde kimin manası yok Allah kadir Rahman Rahim hepsi aynı manayı beraber o da bir zatın varlığını Rahman rahmet eden alim e, bilen demek mi onlar için bunlar işte aynı lam min harfi rahamin harfi gelmiş, gelmiş yan yana bir, güzel bir kelime oluşturmuş ha, bunun gibi bir şey gelmiş. düşün kapısı sade hiçbir sıfat yok altında adamlık aksi çünkü biz türediği, türemiştir dediğimiz için ona sıfat vermek zorundayız sıfat vermek veriyorsak türemiş olacak ki sıfat verelim e şimdi tür, adam sana bir şüpheyle geldi evet bu ismin muştak belli bir kökte türediğidir bu ismin muştak belli bir kökten türediyordur Sahi olan e peki ama böyle yetinilmez ki madem şöyle çalışmamız ya ben devam et bunun için bir kötü hoş şey olduğunda yüksek görüş ayrılığı vardır bu kötü ibadet etmek anlamına göre öyle öyle ya elezi ilahi yeter ilahi yeter ilahi yeter ben diyorum tamam şimdi ne cevap veriyorum buna en güzel cevabı kim veriyor demiş işte madem ki o zaman bir çekim olacak İbn-i Kayyum nerede veriyor? Onun hani verdiğinin içerisinde şey var Beda'ı kavaid böyle mutfağında olmasın orada mesela güzel bir reddiye oluyor şimdi reddiye sen çok kısa bir noktasını aldın en sonunda evet aktardım ileride bu, bir şekilde okuruz şimdi e, diyor ki başını okuyun sonra en sonunda Dedi kal İbn-i Kayyum İbn-i Kayyum demiştir Zâmet e, Suheybi ve Şeyhuhu Ebu Bekir İbn-i Arabi Ennel ismi gayra müştak Suheyb ve Şeyh İbn-i Arabi ne demişler Allah ismiymiş müştak şey. Çünkü şundan şundan şundan dolayı diyorlar benim okuduğumuz yarışılıyor Diyor ki bak şimdi İnneme biz la na'mel şunu kastetmiyoruz bir iştirak söylemiş kelimesiyle şunu kastetmiyoruz إلا إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله وتسمية المحاجب للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة Yine bir manadır Diyor ki biz türemiş derken onların dediği gibi Fer'in aslından türemesini kastetmiyoruz Yani bir asıl vardır O asıldan türemiştir ona ne denir fer Mesela ağacı düşün ağacın gövdesi nedir asıl dalları fer oluyor Allah da Kur'an'da ne diyor? Kelimeten tayyibeten, keşecereten, tayyibeten, aslıha, sabitin ve fer'un hafisan Güzel söz, güzel ağaç gibidir Aslı, sabittir, fer'in, semalıdır, yukarıda yani Dalları Bu işte fer'in aslından doğmuş bir demiyoruz ki işte tabi bu manaya gelmez sen laftan böyle anlarsın ama gelmez çünkü diyor ki mesela nahil ehlinin diyor masarları kendisinden türeyen şey ismini vermeleri değil mi? Fer'in aslından türemiştir veya bir bebeğin annesinden doğmuştur şeklinde bir şey değildir türeme olayı ancak ve ancak nedir o? dedik ki oradaki kastı oradaki kasıt biri diğerini kapsar yani biri diğerinden doğar değil biri diğerini kapsar ve ziyadetini kapsar manalar ne üçü de birbirinden birbirini kapsar anlatabiliyor muyum? böyle birisi diğerinden doğmuş değildir iştikak birisi diğerinden doğmuş manasında değildir mahriciler iştikak derken işte bir anının çocuktan doğması gibi veya fer'in asıl, asıldan doğup çıkması gibi değildir bilakis birbirini kapsayan şeylerdir ve ziyade ifade eden manada budur devamı bu kadar şimdi burada başka ne diyor devam edelim bu küçük ibadet etmek anlamına göre Elehe ve elehu ilahe tasdiriyyete ve cenneti Kulübüte mevzedin geldiği söylendiği gibi şaşır konuya itaat eden Elihe ve elehu elehe mevzedin söylenmiştir şey Benim olan bilgi görüştür doğru olan bu müdür şunları cevaplamak özellikle o kendisine ibadet ediyor o zaman ilahtan evet. ilah da ne demek ilah mamut demek ibadet demek Türkçe'de biz mesela Türkçe'de biliyoruz bunu diyor ki Rahman Rahmet Rahim Rahmet Kadir Kudret sahibi Allah Allah genelde yaşamcı ibadet olmak me'lul yani mağlup anlamında ilahtır bundan dolayı İbn Abbas radiyallahu anh Allah bütün mahlukatın üzerinde uluhiyet ve uluhiyet yani ibadet hakkına sahip olan beş demiştir akıl zayıf okun İbn Abbas'tan bir rivayeti İbn Cerir Resmen'in tepkinde rivayet etmiştir şeyin anlat şarkıydı bir üstte bir nedeni bütün bir zayıftır şimdi zayıf mayıf tamam burası zayıf evet evet şimdi burada bir şey dikkatini çektim bu de bu türlü manaları bu ilahtan gelmiş ubudiyetten gelmiş İbn Abbas'tan rivayet etmiş bunu kim yapıyor? nicelik tefsiri olan tarafı şeref alim büyük alim ve şeref Şimdi işlemiş demiş Demek ki onlar bile konuşularla karşı karşıya gelmişler tartışmışlar Böylendiğinde İbn Teymiye döneminde ona yakın bir dönemde gidilse de bunlar vardı Sahabe dönemleri de başladı Haricinde haberleri Allah'ın ortadan bir kökten çözümünü kabul eden görüşü göre bu lafın aklı itibariyle bir sıfat olur ancak özet içi olması daha ağır bastığından dolayı diğer isimlerle ölüm hakkında haber verilir ve ona şüphe olurlar. Mesela Allah Rahman, Rahim, Semi, Alimdir. Göründüğü gibi Rahman, Rahim olan Allah da görmüş. Şimdi bak bir daha koyalım öyle sınavdan bitirin Allah nasip ediyor çoktan sürekli kabul eden görüşe göre bu yani bu nasıl asıl itibarlı bir sıfat asıl itibariyle bir sıfat yani ne demek ne diyoruz Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfata doğru alet eder peki Allah ismi hangi sıfata yazılı uluhiye veya ubudiye veya ilahiye değil mi veya uluhiye hepsi sıfat yani ibadet bunların ortak manada ibadet yani mabur ibadet edilen Allah ibadet edilen Allah bu uluhiye uluhiye sahibi demek uluhiye yani ibadet edilen oku aynen Allah Resulü'yü çoktan sürede kabul eden görüşe göre bu lafın aslı itibariyle bir sıfat ödü tamam buraya kadar söyledik ancak ödü için ödü daha ağır baktığında şimdi sıfat ayrı bir şeydir bir şeyin özel isim olması ayrı bir şeydir evet. hmm. devam Elbette özel için onları daha ağır bakmış Özel ilmi daha ağır Bak, evet. Allah Kur'an'da sıfat olarak hiçbir yerde gelmemiş Şey olarak hani Mesela Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'a Rahman ve Rahim sıfatını verdi ama mesela Rahman olan şey Allah olan Rahman'ın adıyla veya Allah olan Kadir'le böyle böyle bir şey yok yani sıfat gelmemiş başkasına başkasına sıfat gelmemiş o yüzden mesela buradan deli getiriyor bazıları için metalları diyorlar ki Allah'ın en büyük en azim ismi Allah'tır şimdi neden? çünkü bütün isimler ona tabi olmuş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şu Allah'la bu Allah'la vesaire hep ona tabi olmuş ama Allah için hiçbir kimle tabi olarak gelmemiş sıfat manasında hepsini kapsın o yüzden biz ne diyoruz ki Allah'ın ismiyle Allah'ın ismiyle yok Bismillah demek Allah'ın ismiyle Allah'ın hangi ismi bütün ismi çünkü neden orada isim müsret gelmiş müsret müzaf olunca onun müsadeler yani Allah'ın bütün ismi hep Allah'ın ismine tabi olmuş evet özel için şey olması daha ağırdan daha ağırdan dolayı ve isimlerle ön noktada haber vermiş ve öğren sıfat olurlar hmm. diğer isimlerle ona haber ver mesela Allah, Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Allah'ın Allah'tan bir haber veriyorsun Rahman ve Rahim olduğunu dair diğer isimlerle Allah'tan haber veriyorsun ama diğer isimlere Allah'la haber vermiyorsun ama Allah'a diğer isimlerle haber veriyorsun diğer isimlerle Allah'tan bahsediyorsun hepsi Allah'a tabi olmuş böyle Allah Rahman Rahim Kullu alimdir ama alim Allah'tır ee, alim Rahman Rahim Allah'tır falan böyle kullanılmıyor ne diyor Allah Rahmandır Rahimdir Azizdir mesela ne diyor Allah'ın halikul gayet musavvirir değil mi böyle gidiyor Bismillahirrahmanirrahim bak hep böyle gidiyor Allah'a tabi olmalı bir yerde itilaf edilmiş Kur'an'da Allah kelimesi bir yerde mecbur olarak gelmiş Dolar kenarı geçmişin sıfatını da e, Belki ileride tartışılır Gerek yok evet. Mecbur ile Rahman Rahim olan Allah da mecbur şey. şey. Tamam mı? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim kendini şahada kendini Tamam bunlar hep Allah'a bak devam ediyor Bu tarih o yüzden daha bitiremedik gidiyoruz onu ilerliyoruz kaç dakika oldu bakayım bırakmam bırakmam tamam okuyalım okuyalım okuyalım İbn-i Teymiye Rahimullah Er-Rahman Er-Rahim gelmiştir Şemiş hallere falan diyorsun Hallere Şöyle Yüce Allah'ın güzel isimlerine şerefi iki isimdir Rahman ve Rahim Evet Bunlar Yüce Allah'ın rahmet sıfatına sahip olduğuna delalet etmektedir Rahmet şanı Yüce Allah'ın celaline yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır Gerçek anlamda bir sıfatıdır Evet rahmet Bunlardan söylüyor şimdi gördük Bu, bu altı değil, ileri çizdiği gibi rahmetten kasıt Mesela iyilik yapmayı dilemekte olduğu gibi rahmetin gereği olan şeyleri de dilemekte şeklindeki açıklamalar doğru değil mi? Bize işte Allah'ın rahmeti değil mi? Onlar e, muhakkak edilmiyor mesela ki eşareler eşareler diyor ki Allah rahmet rahmetini söylüyor tamam rahmet ama o rahmete onun sıfatını diye inanmayız ne diyor inanırız rahmet ihsan ettiğini dilemesidir rahmet ihsan ettiğini ihsan etmeyi bilemesi bilemesidir rahmet ihsan etmeyi bilemesi mesela diyor ki Allah e, e, işte sever sevmek onlar diyor ki Allah sever diyor ama sevmek satıyor Allah'ın sever demesi ödüllendirmeyi bilemesidir Allah'ın rahmet etmeyi Allah'ın rahmet etmesi ihsan etmesini bilemesidir hep bak dilemesi bir sonuna bağlılar neden? irade çünkü onda irade satını kabul edilmiş çok önemli bunun biraz daha açık yok mu olmuş şimdi sonra hatta yarım saat şimdi mecbur gireceğiz başlayalım eşarlar Allah Azze ve Celle'nin ilk dönemlerinde ilk şirk satını kabul ediyorlar hatta istila edilir sonradan kelam olan sekiz sıfatını kabul ettiler sonra o bir, birisi daha atıldı geriye ne kaldı? yedi yedi üzerine mukarrar kılındı bunlardan bir tanesini irade özür irade inşallah mahsul dilenler irade sıfatını kabul eder dilemek istemek irade Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimleri var Başka sıfatları var Peki mesela bu sıfatlardan bir tanesi kızmak Bir tanesi işte bu rahmet etmek İşte bir tanesi sevmek Bir tanesi e, cezalandırmak Böyle olsun onlar diyorlar ki hayır biz Allah sevdi diyemeyiz sevgi şey, sıfatı var diyemeyiz hizmet sıfatı var diyemeyiz e biz diyoruz ki ya tamam da sonuçta bunlar Kur'an'da geçiyor Allah sevdiğini söylüyor innallahu yuhubbu al-mutatahhirin temizlenenleri sever muttakiyen muttakileri sever vesaire Allah kızar hepsi nasıl hal şimdi bunları çöpe ne yapacağız ne yapacağız Kur'an'da ne dedik manalarını da biliyoruz var olan bir şey atılmaz onlar bize ne diyor biz de atmıyoruz ki zaten e, ne yapacağız zaman diyoruz atmayacağız ama uygun bir manada olacağız diyor ki tamam Allah Kur'an'da seviyor seviyorum diyor hadi verin bana bir uygun manada diyor ki Allah'ın sevmesi mükafatlandırmayı istemesi demektir irade etmesi demektir irade eden bir başımız işlerine geliyor e, Allah kılıyor diyor ki kılması da cezalandırmayı dilemiştir diyor ki rahmet eder demek ki rahmet etmekleri Allah Azze rahmet etmesi ihsan etmesini diler ama Allah irade eder demiyor, demiyor ki rahmet eder diyor tamam rahmet eden birisi zaten irade etmeyi diler dilerse eder etmez o ayrı seven bir insan mükafatlandırmayı ister bunlar telazimleridir onda, onda bir karşı çıkmaz ama bu sıfatların aslı var Allah'ta sever onlar diyorlar ki biz öyle dersek mahlukata bunu ne şimdi kızmak nedir diyorlar bize şimdi biraz böyle diyorlar diyorlar kızmak mesela bir şey tabir bile kullanıyorlar mesela şeyi kullanıyorlar İbn Teymiye'nin Tedmuriye'deki tarifini diyorlar ki Tedmuriye'de çalışmış inşallah onu okursak otur ödülünü versen diyor, diyor ki galayanından silirok kanın damardan harekete geçmesi kaynaması sonucu işte ortaya çıkan duygunun ismidir diyor aslında Allah'ta böyle bir şey düşünmedi mi? Damar olacak, kan olacak, harekete geçecek, hani duygu ortaya çıkacak kalp böyle bir hareket edecek diyoruz ki e, söz diyorlar ki e, sevmek de diyemeyiz demek? sevmek nedir? İşte, işte neyle kalbi ülenmesidir talep edilen şey kalbin neylesidir yani Allah kalp mı var ki böyle meyletsin hani sen sevdiğin zaman birisini sevdiğin zaman da duyduğunu seviyorsun değil mi? şimdi şunu da bileyim tariflerin duygusu olmaz tariflerin aslında duygusu olmaz tarif ve bir insan için korkmak nedir? belli susamak nedir? belli Sevmek nedir bunu hepimiz biliriz Zihnimizde tasavvur ediyoruz ama Ama ben de deyince Erhan abi bana sevmeyi anlat Tarifle öğrenmedim ki sen bu bir duygudur Nasıl anlatayım şimdi ama Alimler meseleyi ilmi tahlil etmek için karşı tarafın meramını anlayıp anlatmak için Bunları tariflere vermişler ama bu tariflerin hiçbir dakik tarif değildir İbn Kayyım'ın dediği gibi o yüzden bir insan su desen bellidir Şimdi suyu tarif etmeye kalk adam bildiği suyu da, suya da karanlık karışmaya başlar Sedat'ın su işte gökten inendir gökten iner böyle şeffaftır değil mi böyle sıvı bir maddedir ne bileyim ki ha, kokusu yoktur rengi yoktur içtiği zaman e, böyle bir gıdanın karşıları vesaire adam mesela o kadar malumat bildim ki başka bir şeyle karıştırdılar tamam mı o yüzden şu şudur korkma korkmadır işte korkmaya vecih demişler terakku o kalbisi şey, e, minel mehuf falan böyle bir tarifler yapmışlar işte kızmıyor işte demiş çözüm gibi galayan izlençil uruk şey kanın damarda kaynamasıdır demişler halbuki kızmak mesela kanın illa damarda kaynaması mıdır o kızmanın sonucudur aslında bazen bir insan çok basit bir kızar böyle kanı kaynamaz harekete geçmez yani ama ona da kızmayız diyoruz o yüzden bilgiler tarif edilmez bunlar hep takrir şimdi, yani meseleyi yakınlaştırmak için şimdi bunlar ne yaptılar bunlar ki biz Allah'ın sevmez diyemeyiz neden çünkü sevmenin ölüm kaybıyla meşhur talep eden şey kalbine ölmüştür ya iyi de bunları ne yapacağız yani bunları iradeye dönmüştür Mütemiye diyor, hangi o zaman irade ne demek? ميل القلب إلى المطلوب في جلب منفعة أو دفع مضرة mesela böyle bir tarif yapılabilir yani irade, irade, bir şey irade etmek dilemek ne demek bir faydayı elde etmek için veya bir zararı def etmek için Şimdi kalbin bir şeyi meyletmesi siz Allah'ta irade var mı? Allah için kalbin var diyor zararı meyletin falan onlar diyor ne cihazıyorlar e diyorlar ki o irade seni tarif etmek irade mahlukatın iradesidir ve de diyor ki tamam sizin de tarif ettiğinizde muhabbet kılmak mahlukatın muhabbetine kılmasıdır Allah'ın muhabbeti Allah'ın kılması mahlukatın kılması gibi değildir yani ondan tutulacak hiçbir dalı şey yok şimdi oku bakayım şeyhin dedim şimdi daha iyi anlayacağız Rahmet şanı yüce Allah'ın görevine yakışan bir şekilde gerçek anlamda bir sıfatıdır. Bu aktibenin ileri sürdüğü gerçek anlamda bir sıfatıdır. Evet Bakın lazımı değildir bak bunların söylediği nedir lazımı şimdi bir insan bir misal severse onu mükafatlandırmak ister değil mi ama mükafatlandırabilir de mükafatlandırmıyor bilir de oğlu geldi karnı aldı ya da sonra olacaksa alabilir de almıyor hatta tutup dövebilir de oğlum dönüşten döver yani değil mi dönüşten döver oldu ne yani. şimdi onlar lazımlarını zikrediyorlar yani Allah rahmet etmesi he rahmetin lazımı gerektirir yani ne demek Allah rahmeti etmesi ihsan etmeyi dilemesidir bak yine iradeye döndürler hepsini ne yaptılar kıbrıs fatalına koparlar kendilerinin işine geldi evet Dertleri böyle şimdi diyor Rahmetler katıp mesela iyi yapmak, dilemek, dilemek yapmak değil rahmeti gereği olan şeyleri lazım yani şeklindeki açıklama doğru değildir Yüce Allah'ın ilgili buna dair geniş açıklamalar uyarı verir bu duyularda daha farklı anlatır çalışıyor Hristiyan'ın radyolarını daha iyi daha geniş vermeye çalışır Rahman ve Rahim birlikte uyanları düşünlere görüş ayrılığı vardır bu görüşe göre Er-Rahman dünyada rahmeti her şeyi kuşatmış olan bunların hepsini anlattı değil mi? Evet. çünkü Rahman sizi dört kere oluşan dört çok halen kötünü anlattık halen kötü şiaza imtidar ifade eden bir şey değil mi? Bir de başka ne var biz ziyaretinde nasıl bir değerler ziyaretin var bunlar ne zaman mutlu evet Er-Yahudi ise Mevsim Hüseyin'in şeyhi anlatıyor Haller aslında Haller aslında Er-Yahudi ise Ahireti rahmetine özel olarak Müdürlere tavsiye edecek olan demektir Bunun aslında söylenmiştir büyük hikmet verilmiş büyük kayıp Allah Allah'ın rahmeti üzerine olsun rahmet adının şanı yüce Allah'ın zatıyla kalim sıfata delalet ettiğini Errahim Errahim'in de e, kendisine rahmet eylene talip edişine delalet ettiğini kabul etmesidir bundan dolayı yani Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adı müteaddi geçişler olarak gelmemiştir Mesela Yüce Allah yani o kuvvet müteaddi geçişi gelmemiştir yani Allah onlara Rahman eder dememiştir evet. geçmemiştir o Rahman ismi kulların üzerine yani şöyle e, fiil bağrında evet. müteaddi demek lazım kendisinde durdurur mesela şimdi Allah'ın isimleri ikiye ayrılıyor müteaddi lazım evet müteaddi ne demek Allah'ın bir ismi vardır o ismin altında bir fiil gerçekleştirir e, ee, birilerine karşı mahlukatlara karşı ona geçişlik istiyorum demiş mesela Rahim Allah'ın ismidir Rahim bu Allah'ın ismi ne yaptı Allah o isimde rahmet etti diyelim bak geçti, geçti onun rahmeti başkasına o ismin manası başkasına geçti tesir bağımlı bazı isimde vardır kendisinde stok eder tabiri caizse karşı tarafa geçmem mesela hayır dili olmaz Allah'ın Allah'ın dili olması kimle alakalı mahlukat kendi zatını bulmuş ama Rahim Muhammed hem kendi sıfatı hem de o sıfatı birilerine geçiriyor yani o sıfatın lazımlarını birine geçiriyor tamam mı? oraya şimdi biraz geriye al okun Beş yıl, bir yıl kadar, bir yıl kayıtlarında, yani bir görüyorsun, rahmet adının şahlanıcı Allah'ın zatı ile kayıp kayıp sıfata dönerek yani geçişli olmuyor Allah'ın ve kendisine rahmet eylemek galip edişine dönerek etmini kabul etmek yani rahman Allah rahmandır rahim ise Allah da Allah rahmandır merhamet sahibi Rahim de Allah Rahmandır şey, e, Rahim de Allah merhamet sahibi demektir ama o merhamet sahibi o merhametini geç, geçiriyor Rahim'de bu var yani Böyle Kur'an-ı Kerim'de Yani zaten hak olur evet. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman adı müteaddi geçişi olarak gelmemiş Gelmişti ya Allah onları Rahman eder değil ama Rahim eder geçmiş olsun evet. Mesela Yüce Allah Eğrilere karşı ne kadar izleyecek? Rahim Müminlere geçirdi Başka şey tutuşacak şey Böyle geçirdi şey Bir bölümleri sararmış olacak O yüzden karanlıklardan böyle çıkarmak için Bizim taraf rahmet müteaddir Dolayısıyla Eğrilere çok yalnız merhametlidir diğer bir noktadır fakat Rahman'dır diyor bir de noktadır bu açıklama her iki isim arasında arasındaki farklı ortaya koyan açıklamaların en güzeldir İcabet'in de Şaban bu da ikinci görüş tercih edilmiş değil mi? Bizim tercih edilmiş, ikinci görüş tercih edilmiş Şeyh Hüseyin'in de böyle konuda bir görüş tercih edilmiş yani demiyor işte Allah'ın merahati Rahman'ın şu onun e, falan gerek yok o Rahman e, zatı sıfat Rahman fiili şey, bu açıklama her iki isim arasındaki farkı ortaya koyan açıklamalar en güzeldir. Bunlarla bir şöyle dediği rivayet edilmektedir. Bunlar son derece son derece dikkatli iki isimdir. Siz yani böyle ince, nazik, hani çok incesin dersin yani böyle bir isim açıklamalar hani vakti ki böyle işte çok ince yani Allah böyle sabit haşa yani biz lazımdan şey işte böyle çok e, naziktir kullanımı karşı incedir o manada tamam mı sadece caizse okuyalım bakayım ne diyecek şimdi bunlar dikkatli için söylüyorsun bunların biri diğerinden daha dikkatli iki burada açıklara açılmışlar Bilgiler görüyorlar ki bunu elde hacı elde etmeye ve e, e, e, şu rivayet etmiş olup bunu rivayet edildiğinden yer alanlar bir yalancılar Türkçe'dedir. Çünkü bunu Muhammed günlerden El-Çevdi'den olan Ebu Şahit'in ve İbn-i rivayet etmiştir. dolaylı bir Şimdi burada bir tarif dışında İbn-i Faris var İbn-i Faris e, Arap dili edebiyatında alimdir e, Kaynak sözlüğü de var hmm, hmm, İbn-i Faris'in Mercan Makayası'nda Mesela orada Rah Rahman'ı anlatırken Geç Ar-Ra'u vel-Minu vel-Ha'u aslın vahidin yedillu ala zıtta Raha min hasbel aslın vahidin bir asıl yazılar yedillu ala o da şuna beraber zıtta İncelik nazik edilen Bu bizim zihnimize tasavvur ettiğimiz manası Ama Allah hakkında diyor Rahman'dır ve bunun manası ince mi demek bir kamera mı kim yazar sen mana zihnen biliyor musun bunun manasını rahman benim yazarım rahmet biliyorsun işte o bildiğin manayı tevfiyet vermeden Allah, bizim Allah hakkında ispat ediyorsun Beyhaki der ki iki yüzyıl ki vecik ibadetini burada rivayet altında meydana gelmiş bir tahkik lafız değiştirilecek olduğu söylenmiştir her şey, şey iki rakiptir. Rakip şeklindedir. Rakip ise müstakil değil. Rakip. Doğru bir şey. Aslında ise iki rakip şeklindedir. Rakip ise Yüce Allah'ın isimlerinden bölünür. Ha şey onu diyorsun. Göya biraz göya. Onlar dedi ki bütün gerisi rakip rakip. Orası rakip. Tamam. Bütün onun sonrası rakip. Burada dolayısıyla aslında bedene gelmiş bir taklit. Lafı değiştirmesi olduğu söylenir. Akıl iki rakip şeklindedir Rakip fikir bize Allah'ın içinlerindendir Öteki zahar fikir Abdül Ali Hadis ise şöyle verildi Bu rivayete kendi zayıftır Sebebiyle metin rivayeti vardır Mukatil fikirlerinden de itham edilmiştir Maalesef mukatil edilmiştir Evet Zahar ise İbn Abbas'ta rivayet işitmemiştir Mukatil Götürdüğünüzde şey Güzel yapalım Şöyle de Tak tak tak نتوقف لعلنا لعلنا نتوقف عند هذا هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم yoksa burada bitirmediğiniz yer mi var? Orada bir soru yok ya. Burada yeni bir mevzuya geçmeyiz. devam et şimdi konuşalım şimdi bu da ki Er-Rahman ismini ismi celalli kitap ölmesini kabul etmemektedir çünkü bu da bir başka özel ismini bundan başka kutsunla kullanılmamaktadır bu da yeni bir bu da yeni bir ne? şimdi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Rahman Allah'ın özel ismi özel ismi Rahim özel ismi Allah özel ismi evet. Peki cümle yapısı olarak Rahman ve Rahim Allah'a ne olarak gelmiş? Sıfat Değil mi? Mesela diyorsun ki mühendis Ahmet evet. Öğretmen Ahmet evet. Değil mi? Alim Ahmet evet. Hı? Mesela işte e, işte güzel Ayşe böyle tamam böyle, böyle yapıyorsun Şimdi bu Rahman Rahim Allah'a sıfat olarak gelmiş e, özel isim sıfat olur mu? Neymiş? Mesela sen diyebilir misin? İşte sıfat kart ederek işte e, Ali Yılmaz e, işte e, Muhammed Yılmaz tamam mı? sıfat olarak söyleyemezsin çünkü Muhammed Yılmaz isim olarak var Türkçe'de sıfat olarak söylemiyorsun sen özel isimden sıfat olmaz aslında e, biz ama ne diyor Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla tane özel ismini söylüyoruz Allah, Allah odur şimdi nasıl olacak bu böyle karşı geliyorlar şimdi diyorlar ki bu Rahman Rahim özel isim özel isimle nasıl kısaltılır ne diyoruz ne diyoruz diyoruz ki Allah'ın her ismi nedir yani Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de özel ismi biz Allah'a burada sıfat yaparken sıfatın itibar olarak özel isimlerin sıfatını itibar olarak Allah'a sıfat kılıyoruz tamam o zaman diyor ki Allah'ın isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır bunu en baştan beri söylüyoruz tamam o yüzden burada hiçbir teşhir engel teşkil teşhir bedel sevat ibn kayyum cevap Adana'da da olsa lazım Çok komik hadi olsun Tamam Türkiye'den alma bak şu güzel bir şey Evet Devam Öyle olan şey büyük bir mütevakkındaki sıfat anlamı nazar itibar alarak üç mecerayı sıfatı ediyor Buna göre Allah'ın Bu hem adı hem sıfatıdır Tamam güzel olma evet Öyle güçlü, güçlü olması kitap olmasına aykırı değildir. Ve kitap olması itibariyle Yüce Allah'ın ismine tabi olarak zikretmiş sıfat olması itibariyle Allah'ın ismine sıfat olarak böyle tabi olarak İki olmanın itibariyle de Kur'an-ı Kerim'de başka bir içide tabi olmadan özel bir içi olarak da var edilmiştir bazen Rahman bir gelmişti hiçbir isme tabi olmadan özel olarak mesela Rahman alel arşiste var Rahman arşı istifa etmiştir tek başına demek ki özel isim buldu orada da tabi olmuş demek ki sıfat bu ayetler ispatlıyor tamam mı? bitiriyor mu orada yeni konu geliyor elinize inmeyelim tevhiden yok burada duruyoruz hay Allah ayet oku oku bakayım şöyle okuyoruz Allah'ın Rahman arşı istifa etmiştir tamam mı? buyruğunda olduğu müstakil olarak gelmiş bir şey tabi olmadan özel ismi itibar alır Allah Allah